Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. October 31, 1977 Itinalaga bilang Auxiliary Bishop ng Cebu ang nooy si Bishop Jesus Dosado ng Congregation of the Missions. Iniluklok si Bishop Dosado sa Archdiocese para maging katuwang nang nooy arsobispo nito na si Archbishop Polio Cardinal Rosales. Ang Archdiocese ng Cebu ay sumasakop sa apat na suffragan dioceses nito, ang Diocese ng Dumaguete, Maasin, Tagbilaran at Talibon. Tumagal ang panunungkulan ni Bishop Dosado sa Cebu ng dalawang taon. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.